Om Bhagavate Vaishadhya Guru Vaidurya Prabharajaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tatyatha Vaishadhya वैषजे वैषज समुद्गते स्वाहा ॐ भगवते वैषज गुरु प्रभाराजा तथागताय अर्हते सम्यक् संबुद्धाय तद्यथा भाई सजे भाई सजे भाई सजे समुद्गते स्वाहा ओम भगवते भाई सज्य गुरु भाई सज्य गुरु वैदूर्य वैदूर्यप्रभाराजाय तथागताया अर्हते सम्यक सम्बुन्धाय तद्यथा भैषजे भैषजे भैषज समुद्गते स्वाहा So ich genommen. Metasutu? No tak Metasutu. Máte to, ten text? Sansk eh, v Páli a v češtině, nebo jenom v Páli? V češtině taky, -hmm. No? Tak první v Páli. tenhle? No ale tu češtinu to nevím, tak to musím no, tak taky. Je dobré, tak já s Monikou. No tak eh, vem si to, to nevadí, na, na, ten, na to pálí to nepotřebuji. A na češtinu to můžu s Monikou dělat. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य करणीय मेता सुतम करणीय मात අත්ත කුසල්ලන යන්තං සන්තං පදම්ම බිසමෙච්ච සකෝජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානී संतु सकोच सुबहोच अपकिचोच सलहुकवृत्ति संतिन्द्रियोच निपकोच apangabo kulesu ananugindo načakundang samáčare kinči jéně viňu pare upavadejong sukinova kemino hontu sambe satta bavantu sukitatta yeke chipana bhutatti tasava tavarava අනාවසේසා දීඝාවායේ මහන්තාවා මජිමා රසකා අනකතුල්ලා දිත්තාවායේව අන්දිත්තා යේචදූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු සුකිතත්තා na paro param nikumbete naatimanjete katančinam kamči sana patighasanya na anya manyasa dukham michaye mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evam pi sababhute sumana sambhavaye aparimanam මෙතංච සම්බලෝකස්මින් මානසම්භාවයේ අපරිමානම් උදං අදවාච තිරියංච අසම්බාධමවේරම් අසපත්තං තිත්තං චරන් නිසින්න නෝවා සයානෝවා යාවතස්ස විගතමින්දවා එයතම් සතිම් මදිත්තයියේ ප්‍රාහ්මම් ඒතම් విహారం ఇదం ఆహు దితించానుపంగమ శీలవాదసనేన సంపన్నో కామే సువినేయగేధం నహి జాతు గంబశయ్యం పునరేతీతి ఏతేన సచేవజేన హోతుతే జయ మంగళం ఏతేన సచేవజేన న సంతు సా పుపాదవా Tete na sače vaje na sambe roga upasamentu te rozprava o laskavosti. To je zajímavý překlad laskavost. Toto by měl dělat ten, kdo je zkušený v konání dobra, kdo míru plného stavu přeje si dosáhnout, nechtě schopný, přímý a upřímný, přístupný, jemný a prostý arogance, spokojený a skromný, ve závazku a žijící jednoduše, se sklidněnými smysly a prozíravý, nevtíravý a po rodině netychtící. Nechť ani malého nespáchá něco, na což moudří ostatní mohli by ho pokárat. Kéž jsou všichni šťastní a v bezpečí, kéž jsou všechny bytosti šťastné. Jakékoliv živé bytosti, které existují, slabé nebo silné, všechny bez výjimky, dlouhé nebo velké, střední, krátké, malé či tlusté, viditelné nebo neviditelné, žijící daleko či nedaleko, ty, kteří se už zrodili, nebo ty, které mají zrodit, kež všechny bytosti jsou šťastné. Jeden druhého kež neoklame, kež nezasne nikde nikoho. Ze zlé vůle či hněvu nikomu kež utrpení nepřeje. Tak jako matka svého jediného syna, svého jediného syna svým životem ochraňuje, stejně tak vůči všem bytostem nechť svou mysl rozvíjí bez omezení. Naplněnou laskavostí vůči celému světu nechť svou mysl rozvíjí bez omezení, směrem nahoru, dolů i napříč, bez zábran, bez záští a bez nepřátelství. Ve stoje, při chůzi i v sedě, v, letě, nikoliv je prost malátnosti. Takto své uvědomění upevnit by měl, vnešeným nebeským děním se to nezývá. Nepřijímající pouhé názory a osmým děním oddachen odvrhnul vůči smyslným požitkům, určitě se znovu nezhodí v lůně. No tak dobrý. tak eh, ještě máme trochu času, tak si dáme eh, tu dárany velkého soucitu. नमो रत्न त्रायाय नमो आर्य अवलोकितेश्वराय बोधि सत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय ॐ सर्वभयेषु त्राणकाराय तस्मै नमस्कृत्य इमम् आर्य अवलोकितेश्वर तव नील कंत नमो हृदय आवर्तयिष्यामि सर्व आर्त साधनम शुभम अजेयम सर्वभूतानम भवमार्ग विशुदकम ओम तत् यथा आलोके आलोके लोक मति अतिक्रांत हे हे हरे महाबोधि सत्व स्मारा स्मारा हृदयम कुरु कुरु कर्म साधाय साधाय धुरु धुरु विजयन्ते महाविजयन्ते धर धर धारेन्द्रेश्वर छल मल विमल अमल मुक्ति एहि एहि लोकेश्वर राग विषम विनाशाय द्वेष विषम विनाशाय मोह छल विषम विनाशाय हुलु हुलु माला हुलु हुलु माला बोलु बागे पद्मा नाभा सगा सगा सिरे सिरे सुरु सुरु बोधिया बोधिया बुधाया बुधाया मैत्रेया नीलकंठ दर्शन प्रहरादाया स्वाह महासिधाय स्वाह सिद्ध योगेश्वराय स्वाह नीलकंठाय स्वाह चक्रयुक्ताय स्वाह पद्महस्ताय स्वाह शंक शुभने बोधनाय स्वाह वाम दिश स्थित कृष्णजिनाय स्वाह व्याघ्र चर्म निवासनाय स्वाह Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Om Siddhantu Mantra Padhaya Swaha. No a teď si dáme mm, sutru srdce v sanskritu a v češtině. Om namo bhagavati Arya Pragya Paramita Yayi Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambiram Pragya Paramita Charyam Charamanu Vyavalokayatisma Panchaskandastamscha Svabhava Shunyan Pashatisma Iha Šáriputra rupab šudyata šunyata eva rupam. Rupam naprítak šunyata šunyatája naprítak rupam. Yat rupam sa šunyata já šunyata tat rupam. Evam eva vedana samgya samskára vidyánam. Iha šáriputra sarvadharma shunyata lakshana, anutpana aniruddha mala vimala anuna aparipurna tasmat chariputra shunyatayam narupam navedana nasamya nasamskara navigyanam nachakshu shrotra grana jihva kaya manansi narupa shabda ganda rasa स्पर्शतव्या सर्वा न चाक्षुविज्ञान धातु यावन न मनोविज्ञान धातु न अविद्या न अविद्याक्षयो यावन न जरा मरणम न जरा मरणाक्षयो न दुख समुदय निरोध मार्ग न ज्ञानम न प्राप्ति न अप्राप्ति तस्मा चारिपुत्र प्राप्तिवाद बोधिसत्वस्य प्राज्ञपारमितमाश्रित्य विहारति अचित आवारना चित आवारना नास्तित्वाद् अत्रस्तो विपर्यास अतिक्रांतो निष्ठा निर्वाण प्राप्त त्रियद्व व्यवस्थिता सर्वसंबुधा प्राज्ञपारमितमाश्रित्य अनूतर सम्यक् सम्बोधिम् अभिसंबुधा तस्मात् ज्ञातव्यम् प्राज्ञपारमीता महामंत्रो महाविद्या मंत्रो अनुतरा मंत्रो समा असमा मंत्र सर्वदुखा प्रशामना सत्यम आमीत्यवान प्राज्ञपारमीतया उक्तो मंत्र तथ्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वा गते गते Páragate, gaté, Bodhisvaha, Gate, Gate, sam gaté, Bodhisvaha. Zdali pak žili naví, co to znamená? Gate, Gate, pára gaté. Princip našeho vědomí, ale překlad nevím přesně. Dobře, tak to přeložíme nějakým způsobem, což není těžší což není tak lehký. Eh, no, v češtině vlastně nemám lo, lokativ participiu minulého. <laughs> být, eh, být v procesu odcházení. Hm? V procesu odcházení, v procesu odcházení na druhou stranu, v procesu odcházení na druhou stranu správně, sam je taky správný, sam je taky dohromady, eh, správně dohromady se všemi bytostmi. Hm? No a to je vlastně, se učíme o té podstatě mysli, no to je ta podstata mysli vlastně. Hm? No a teď si dáme v češtině, aby nás to trklo. Sutra srdce. Om, klaním se vznešené prádě paramitě. Když vznešený bodhisattva Avalokiteshvara praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence, a viděl je prázdné ve vlastní podstatě a pravil. Šáry putro. Forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty. To, co je forma, to je prázdnota, to, co je prázdnota, to je forma. Stejně tak i počitky vnímání, formace vůle a vědomí. Šáry putro. V tomto učení všechny fenomény mají jednu vlastnost, vlastnost prázdnoty. Nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté, nic z nich nechybí, ani se do nich nic nedá přidat. Proto Šáriputr v prázdnotě není ani forma, ani počítek, ani vnímání, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani vůně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální dotyky. Není tam ani element poznání oka, až do elementu poznání mentálního vědomí. Není tam nevědomí, ani zánik nevědomí, není tam stárnutí a smrt, ani zánik stárnutí a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Šáriputro, protože bodhisattva nemá co dosáhnout, bývá vědomí transcendentální moudrosti. To je transcendentální moudrost. <laughs> <laughs> <laughs> jelikož nemá zábrany vědomí, bez strachu a překročil všechny klamné iluze. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto se máme stavu dokonalé nirvány. Všichni budové tří času na základě transcendentální moudrosti, to, nej, to nejvyšší probuzení. Mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonaná mantra, je s jinou mantrou nepřekonaná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utrpení, je opravdová bez falešnosti a proto tuto mantru eh, citujeme takto. Gate, gate, pára samgate, body sváha. Jak se jmenuje samády Buddhi? kromě surangama samády, samády jedný samskáry, hm? sinha vijhambita samády. Co znamená sinha vijhambita? Zývání, <laughs> zývání lva. Hm? Sinha je lev, vijhambita je zývání v sanskrit. Zývání lva, to je samády budy. <laughs> zývání zívání kozy, to je moje zívání. no a tak eh, eh recitace jsme skončili a máme 15 minut ještě, no tak eh, buď to zkrátíme, anebo eh, nebo co? Předáme zásluhy. Hm? tak můžeme předat zásluhy v páli, tak je je nějaká sranda. A taky v čínštině, v sanskritu zatím nevím, ale ta sanskritká tradice buddhistická se zachovala jenom v Nepále a v té komunitě Nevary. A jedině tam se to snad člověk může naučit. Tak dobrý, tak eh, Pali. Eta vata čamehi sambhatam punyasampadam sabbe deva anumodantu sabasampati siddhya. Eta vata čamehi sambhatam punyasampadam sabbe bhuta anumodantu sabasampati siddhya. Eta vata čamehi sambhatam punyasampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya aka satta chabumatha <clears throat> deva naga mahidika imam punyam anumoditva chiramakantu loka sasana aka satta chabumatha deva naga mahidika imam punyam anumoditva chiramakantu desana Aka satta Čabumatá, Deva, naga Mahidika, Imam Punyam, Anumoditva, Chiram Rakantu Tumam Param, Devo, Vasatu Kálene, Sasa Sampati Hotuča, Pito, Bhavatu Lokoča, raja Bhavatu Dhammiko. A co ještě bychom mohli zarecitovat? <laughs> Co mám za... jak na vartě, <laughs> Ona má ráda, stojí voják na vartě v roztraném kabátě. <laughs> to není špatný. tak dáme čínskou tu předání zásluh. Yuan yi, co 普济一切，我等一众生皆空成佛道。Nechce zásluhy této praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali stav plného probuzení. O mý to Boha. No a, a už eh, myslím, že jsme zralí na to, aby jsme to skončili pro dnešek. Hm?